Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 12. ožujka 1918. godine Steretne željezničke postaje Cvetočna je ploščatka smještena u jugozapadnim predgrađima Petrograda Vladimir Ilić Lenjin, vođa boljševičke partije i predsjednik Sovnarkoma, vijeća narodnih komesara vlade Sovjetske Rusije, ukrcava se na vlak kojemu je odredište Moskva. U travnju prošle godine Lenjin se u pratnji 30 svojih sudrugova triumfalno vratio iz znanstva u Rusiju u listopadu 1917. godine po julijanskom kalendaru ili studenom po gregorijanskom kalendaru bolševici predvođeni lenjenom srušili su privremenu vladu i preuzeli vlast u Rusiji. Nepunih pet mjeseci nakon tog uspješnog udara Lenjin je u tajnosti, daleko od očiju građana Petrograda, odlazio u novi glavni grad Rusije. Ni u Moskvi, duboko u Europskoj Rusiji, Lenin i Boljševici neće biti sigurni. 3. ožujka 1918. godine vlada Sovjetske Rusije morala je potpisati mirovni sporazum s centralnim silama. Bolševici su stanovnicima Rusije obećali mir, on je imao golemu cijenu. Prema mirovnom sporazumu potpisanom u Brest-Litovsku, Rusija se morala povući iz Estonije, zapadne Latvije, Finske, i južnog Transkavkaza. Cijena mira bila je sklapanje mirovnog sporazuma s ukrajinskim nacionalistima. To je zapravo značilo nezavisnost Ukrajine. Mir iz Brest-Litovska bio je ponižavajući za bolševike. Centralni komitet partije prihvatio ga je tek nakon što je Lenin zaprijetio ostavkom. Za Lenjina riječ je bila o privremenom uzmaku, do kojeg je došlo zbog slabosti mlade države nastale u revoluciji. Za većinu njegovih suradnika, za saveznike bolševika u nove vlasti poput Esera, pripadnika stranke socijalističkih revolucionara, te za veliki dio Rusije, mir iz Brest-Litovska bio je nepodnošljivi ustupak. Centralne sile nisu bile jedine koje su radile o glavi novoj državi. Šila Fitzpatrick u knjizi Ruska revolucija piše. Mir iz Breslitovska dao je samo kratak predah od vojne prijetnje. Časnici stare ruske vojske okupljali su snage na jugu, na kozačkom teritoriju oko Dona i Kubana, dok je admiral Kolčak uspostavljao antibolševičku vladu u Sibiru. Britanci su se iskrcali u dvije ruske sjeverne luke, Arhangelsku i Murmansku, navodno kako bi se borili protiv Njemaca, ali u stvari s namjerom da podrže lokalnu opoziciju novom sovjetskom režimu. Čudnim ratnim slučajem bilo je čak i neruskih trupa koje su prolazile ruskim teritorijem. Bila je to Češka legija koja je brojala oko 30 tisuća ljudi i nadala se da će doći do zapadnog fronta prije nego završi rat u Europi, kako bi ratovanjem na savezničkoj strani protiv trupa austrijskih gospodara ojačala češke zahtjeve za samostalnošću. Kako nisu mogli prijeći borbene crte s ruske strane, Česi su započeli put na istok preko Transsibirske željeznice i planirali su doći do Vladivostoka i onda stići u Europu brodom. Bolševici su odobrili put, ali to nije spriječilo lokalne sovjete da neprijateljski reagiraju na dolazak na stranaca na željezničke postaje. Njemačka vojska koja je bila blizu Petrograda, okupljanje procarskih i kontrarevolucionarnih snaga, prisustvo stranih trupa, sve je to prisililo bolševičko vodstvo da ode iz Petrograda i uspostavi novi glavni grad u Moskvi. Tamo se bolševička vlada uselila u Kremlj. U kakvom su ga stanju zatekli, opisuje Robert Service u Lenjinovoj biografiji. Kremlj je bio u neredu. Zapuštenost je nastupila s padom monarhije u veljači 1917. i s borbama između crvene garde i monarhističkih časnika do kojih je došlo krajem godine. Zgrada Senata u kojoj se trebao smjestiti Sovnarkom i gdje je Lenin trebao dobiti stan, bila je u neredu. Konjski izmet ležao je nepokupljen. Posuda je bilo sijena, krvavih zavoja, napuklih pločnika i kad je došla proljeće, posuda je bilo blata, blata i blata. Privremeno su Lenin, Trotski i druge bolševičke vođe smješteni u konjički korpus u Velikoj palači u Kremlju. Neki od slugu Nikole II. ostali su na svojim radnim mjestima. Jedan stari konobar, neki stupišin, čvrsto se držao starih obreda. Kad su Lenjin i Trocki zajedno večerali, on je služio večeru na carskom porculanu. Stupišin nije dopuštao da oni počnu jesti, sve dok nije uredio da dvoglavi orao na tanjurima gleda prema osobi za stolom. Lenjin je sve to izdržao s veseljem. Zapravo, svi obroci nisu bili dostojni cara, ponekad se večera sastojala od samo heljdine kaše i tanke juhe od povrća. Mira u Moskvi neće biti. Boljševici će dobiti još jednog suparnika. Ovoga puta to će biti njihovi saveznici u vlasti, lijevi eseri. Partija socijalističkih revolucionara ili Eseri utemeljena je 1901. godine. Do 1917. ona je postala najjača socijalistička stranka u Rusiji. U prvoj privremenoj vladi Eseri su imali veliki utjecaj. Njezin pripadnik Aleksandar Kerenski postaće i drugi predsjednik privremene vlade. Na izborima za ustavotvornu skupštinu koji su se održali nakon oktobarske revolucije, Eseri su dobili 410 mjesta, poljševici su dobili samo 175. Nakon oktobarske revolucije Eseri su se rascijepili. Radikalno krilo stvorilo je lijeve socijalističke revolucionare ili lijeve esere koji su sudjelovali u radu sovnarkoma i drugih tijela sovjetske vlasti. Ali mir sklopljen u Breslitovsku bio je previše za lijeve esere. Na četvrtom kongresu Sovjeta, održanom u ožujku 1918. oni su objavili da će se povući sov narkoma, ali da će ostati u crvenoj armiji, lokalnim sovjetima i čeki, tajnoj policiji Sovjetske Rusije. Međutim, odnosi lijevih esara i bolševika pogoršavali su se iz dana u dan. Na koncu lijevi eseri odlučili su nešto poduzeti. Evan Maudsley u knjizi Ruski građanski rat piše. Dolazak u Mosku njemačkog veleposlanika grofa Mirbaha u travnju 1918. godine bio je simbol imperialističkog ugnjetavanja. U poslijepodne 6. srpnja dva mlada lijeva esera otišla su u njemačko veleposlanstvo, iskoristili čekine dokumente kako bi ušli u zgradu veleposlanstva i ubili Mirbaha. To su učinili kako bi prisilili vladu na promjenu politike sigurno su se nadali da će utjecati na peti kongres Sovjeta koji je zasjedao u teatru Bolšoj. Peti kongres trebao je biti prigoda za srpanski ustanak, baš kao što je drugi kongres to bio za oktobarsku revoluciju. Atentator na grofa Mirbaha bio je Jakov Blijumkin, jedan od vođa lijevih esara. Lenin je, čim je čuo za taj atentat, pretpostavio da je namjera lijevih Hesara da isprovociraju dani njemački napad na Sovjetsku Rusiju, a onda i sruše bolševičku vlast. Lenin je odmah otišao u njemačko veleposlanstvo kako bi se ispričao za atentat. Onda je počeo planirati protuudar. Za vođu protuudara odabrao je Feliksa Đeržinskog, šefa Čeke. Protuudar nije prošao kako je Lenin očekivao. Robert Service piše. Operacija je provedena s bolševičkom vojničkom glupavošću. Kada je došao u središte lijevih socijalističkih revolucionara, Đeržinski je bio uhapšen. Lenin je bio izvan sebe. Ako se ne može osloniti na Đeržinskog, na koga se može osloniti? Jedan odgovor bio bi na Trockog, ali on je bio zauzet s Češkom legijom, a i tada Lenjen u njega nije imao potpuno povjerenje. Za Lenjina je jedino preostalo da sam preuzme kontrolu. Lenjen je odredio dva cilja, zauzimanje sjedišta lijevih esara i oslobađanje Feliksa Đeržinskog. Za to vrijeme lijevi eseri počeli su zauzimati ključna mjesta u Moskvi. To su pravdali strahom od bojševičke odmazde zbog ubojstva njemačkog veleposlanika. Lenjena su spasili krajnje neobični tjelesni stražari. Ključni u zaštiti revolucije bili su crveni gardisti, naoružani radnici, siromašni seljaci, kao i bolševizirani vojnici. Ali većina njih bili su raspoređeni prema njemačkim i austro-ugarskim trupama, te prema kontrarevolucionarnim snagama koje su se stvarale. Lenin se u Moskvi mogao osloniti na samo jednu jedinicu. Evan Maudsley piše. Spasitelji sovjetske moći u Moskvi, a možda i u cijeloj zemlji, bili su latvijski strijelci – Godine 1917. latvijski strijelci pokazali su iznimnu privrženost bolševičkoj revoluciji. Oni su također održali vojničku disciplinu i učinkovitost. Izvori te jedinstvene kombinacije bili su u radikalnoj lokalnoj tradiciji, u njemačkoj okupaciji područja u kojima su živjeli Latvijci, te u izolaciji od ostatka vojske zbog jezične barijere. Do kasnog proljeća 1918. Latvijska streljačka divizija imala je 18.000 borbenih pripadnika. Malen broj, ali njihovih deset pukovnija predstavljalo je najveću koncentraciju oružane sile u Sovjetskoj Rusiji. Jedna latvijska pukovnija činila je garnizon u Kremlju. Dijelovi tri pukovnije bili su raspoređeni po Moskvi. U noći 6. na 7. srpnja 1918. u mračni i prazni Kremlj Lenin je pozvao pukovnika Jakumsa Vacetisa, zapovjednika Latvijske streljačke divizije. Za njega je Lenjin imao samo jedno pitanje. Druže, možemo li izdržati do jutra? A Cetis je odgovorio, možemo. Oko podneva latvijski strelci pobjedili su snage lijevih Hesara. Kraj je došao kada su Latvici pred sjedište lijevih Hesara dovukli haubicu od 152 mm i izravno iz nje pucali u to sjedište. Bolševička vlada preživjela je taj pokušaj prevrata, ali on je pokazao kako je ta vlast krhka. Pitanje je bilo može li revolucije preživjeti. Neće li ona kao pariška komuna biti slomljena od kontrarevolucionarnih snaga? Pored te krhkosti, još je jedno pitanje zaokupljalo Lenjina i bolševičke vođe. Ako revolucija i preživi, kakvu će to državu trebati izgraditi? Govori profesor doktor Žarko Puhovski. Ono što zovemo oktorskom revolucijom, dakle, to je s jedne strane jedan kratki, beskrvni, gotovo bi se moglo reći, državni prevrat i onda godine i godine svega i svačega, od građanskog rata, od inozemne intervencije, od unutrašnjeg terora, od promjene društvenih odnosa do nastavljanja dijela imperialističke politike carske Rusije, sve je to u tom kontekstu sažeto, predstavlja zapravo jedan pokušaj koji ide u bitnome mimo Marksovog shvaćanja revolucije, odnosno uvjeta za revoluciju, Trotski je onom glasovitom tekstu iz 1905. jednostavno formulirao teoriju lanac puca na najslabijoj karici, dakle lanac svjetskog imperializma puca na najslabijoj karici, odnosno tada je to bio evropski imperializam više manje plus SAD i to je bila Rusija. I to je bila izmjena teorije koja po sebi ne bi bila važna tako dugo dok se shvaćalo što je Lenin shvaćao, da se radi o korištenju izvanrednih, specifičnih, lokalnih okolnosti. Len je sigurno pokazao taktičku genijalnost, u tom nema spora. Međutim, ono što je za odnos spram Marksve tradicije važnije, on u svom posljednjem tekstu koji se zove Bolje, manje, bolje, dakle onim bilješkama koje piše nekoliko tjedana prije smrti, e, ispisuje rečenicu koja glasi kada jednog dana revolucija pobjedi u razvijenim sredinama zapada, Rusija će opet biti velika nerazvijena zemlja na rubu civiliziranog svijeta. Dakle, on ima svijest o tomu da je iskoristio sa svojim suradnicima, partijom, koja još zapravo još nije ni bilo, to je zapravo skupina aktivista, oni kad preuzimaju vlast, još uopće nemaju partiju. Dakle, ta ideja da partija preuzima vlast je kasnija legenda, partija nastaje iz vlasti, a ne vlast iz partije. Dakle, oni i njegovi drugovi, ponekad drugarica, osvajaju vlast shvaćajući da je to iznimni trenutak. To je ono što se kod Machiavelli zove kairos. On je shvatio taj trenutak i ima zapravo nakanu, što bi se reklo u onoj staroj amerikanskoj frazi, držati nogu u vratima. Dakle, držati nogu tako da s jedne strane onemogući pad Rusije još ispod onog nivoa kako političkog autoritarizma, tako ekonomske zaostalosti koje imala, a s druge strane da ima odskočnu dasku za revolucionare cijelog svijeta da počnu se širiti okolo. I taj naom je uspio uz enormnu cijenu, to je drugo pitanje. Međutim, kad se danas gleda, dogodilo se nešto što svi e, revolucionari najviše mrze. Njima je uspjelo popravljanje svijeta, ne revolucija. Pet dana od oktobarskog prevrata Aleksandra Kolontaj, istaknuta članica Centralnog komiteta bolševika i novoizabrana narodna komesarka za socijalnu skrb, dovezla se do ulaza u veliku vladinu zgradu ulici Kazanu u Petrogradu. U toj zgradi donedavno bilo ministarstvo za socijalnu skrb privremene vlade. Vratar je Kolondaj odmjerio od glave do pete i pretpostavio da je riječ o udovici poginulog vojnika koja traži svoja prava. Kada mu je ona rekla da je ona narodna komesarka nove vlade, on je samo ponovio da su uredovni sati ministarstva gotovi i da dođe sutra. Sljedećeg jutra Kolondaj se vratila s odredom vojnika i tek tada je mogla ući u zgradu. Ali zgrada je bila prazna. Orlando Fajgs u knjizi Narodna tragedija povijest Ruske revolucije piše. Doslovce svi službenici pridružili su se štrajku protiv bolševika i samo su se na poslu pojavili vratari, čistači i kuriri. Kako je bilo besmisleno pokušati raditi iz prazne zgrade, Kolontaj se vratila u institut Smoljni i tamo uredila uredu u malenoj sobi. Stari vratar iz ulice Kazan upućivao je prema bolševičkom stožeru odrpanu djecu i udovice, izbjeglice i upropaštene seljake koji su tražili pomoć. Rani tjedni režima bili su prepuni sličnih štrajkova i sabotaža u svim glavnim ministarstvima i vladinim odjelima, bankama, poštanskim i telegrafskim uredima, upravi željeznice, općinskim tijelima, sudovima, školama, sveučilištima i drugim ključnim institucijama. Trotski je pozdravljen s ironičnim smijehom kad je došao u Ministarstvo vanjskih poslova i predstavio se na sastanku sa službenicima kao njihov novi ministar. Kad im je naredio da se vrate na posao, oni su izašli iz grade u znak protesta. U palači Aničkov, gdje je bilo središte za raspodjelu hrane u Rusiji, vladini službenici odnijeli su sav namještaj i zaključali knjige i dokumente važne za posao. U pošte i telegrafu službenici su otišli sa svim imenicima i s obrazcima na kojima su se pisali telegrami. U zdravstvenom odjelu službenici su čak odnijeli metalna pera i znali pera jolovaka. Slično je bilo i u državnoj banci. Orlando Fikes spiše. Odbijanje državne banke i riznice da poštuje zahtjeve za novcem nove vlade bilo je najveća prijetnja. Bez novca za plaće bolševički režim nije se mogao nadati da će dugo preživjeti. Sovnarkom, vijeće narodnih komesara, dalo je nekoliko zahtjeva za transfer 10 milijuna rubalja, ali svaki od njih je odbijen od službenika banke kao nezakonit. 7. studenog novi komesar financija Menžinski pojavio se u državnoj banci s odredom mornara i zatražio je novac. Bankari su bili odlučni, usprkos daljnjim oružanim prijetnjama i ultimatumima nastavili su sa štrajkom. Deset dana kasnije bolševici su konačno dobili kontrolu nad bankom i natjerali su zaposlenike pod prijetnjom oružja da otvore trezor. Uzeto je pet milijuna rubalja i odneseno u Smoljni u baršunastoj vreći i stavljeno na Lenjinov stol. Vlada nove sovjetske Rusije nazvala se Vijeće narodnih komesara ili Sovnarkom. Ta je vlada nastala na drugom kongresu Sovjeta u Petrogradu. Predsjednik Sovnarkoma bio je Lenjin. Vlada je imala 14 komesara. Ta je vlada trebala početi izgrađivati novu Rusiju. Problem je bio što je malo tko imao nacrt kako bi ta Rusija trebala izgledati. On je, ja mislim, prelomio u sebi tri elementa. Prvo, da se ne ide na kompletan koncept revolucije u Marksovom smislu, dakle promjene proizvodnih snaga, promjena koje su same proizvodne snage izazvali time što su im proizvodni odnosi postali preuski. To je Marksov koncept. Toga dakle nema. Drugo, da ogromnu Rusiju se može preuzeti punktualno i to tamo gdje je koncentracija sukoba ili što bi rekli dobri ili protuslovlja veća, jer ono što ne treba zabraviti, koliko god bila zaostala Rusija, Petrograd je bio na razini svjetskog kapitalizma tog vremena. Dakle, on ima točke na kojima se to zaoštravanje može izvesti. I treće, što opet odlazi od ortodoksije, da seljaci mogu igrati revolucionarnu ulogu. I sad dolazi dva taktička elementa zove strategijske. Prvo, on uviđa koliko je slaba prelazna vlada. Koliko je ekipa koja je preuzela vlast zapravo nesposobna s kerenskim načelom. I drugo, on se uvjerava da doista na neki način Jakobinski može motivirati jedan mali broj aktivista, bismo danas rekli, koji su spremni za obračun. Pri čemu on ima u sebi pouzdanje, kao čovjek koji je bio veoma dobro obrazovan, koji je imao pouzdanje u sebe da će znati što će napraviti ako dođe na vlast. Dakle, nema nema strahu toga, ne znam što će napraviti. Mi ćemo ići korak po korak. Kad dođemo na vlast, mi ćemo najprije Rusiju pacificirati, dakle, izaći iz rata, riješiti se neprijatelja bijelih, kako god se to zvalo, i onda ćemo mijenjati odnose na selu najprije, pa onda u gradu, oslobađajući seljake radnike i onda će oni biti na našoj strani i onda imamo kako bi se danas voljelo reći kritičnu masu da krenemo ka ozbiljnim društvenim promjenama. Od toga nije puno bilo, naravno. On je imao u sebe jednu vrst entuzijazma ljudi koji su oslobođeni doista nevjerojatnog tlačenja koje je u Rusiji bilo. On je imao jednu vrstu entuzijazma do kojeg dolazi kad prestane dugotrajni krvavi rat također. Ali je to sve bilo, tako da kažemo, potrošna politička roba koja nije dugo trajala. I drugi taktički element koji on vidi, da postoji čitav niz frakcija, kadeti, eseri, ovi, oni, menševici, za koje zapravo nitko točno ne zna što predstavljaju. Ruski građanski rat počeo je s punom žestinom u ljeto 1918. godine i potrajeće do studenog 1920. Strana intervencija u Sovjetskoj Rusiji završit će tek u listopadu 1922. kada su iz Rusije otišle trupe Japanskog carstva. Građanski rat vodio se između crvenih ili bolševičke vlade i bijelih protivnika te vlade. Bijeli su imali pomoć dobrog dijela stranih sila, kako Antante, tako i centralnih sila dok su one postojale. E.H. Carr u knjizi Ruska revolucija od Lenjena do Staljina 1917-1929 ovako opisuje stranu bijelih. Od vlada stvorenih protiv bolševika najviše obećavala ona pod vodstvom Kolčaka, bivšeg carskog admirala, koji je uspostavio neku vrstu vlasti nad većinom Sibira i počeo se primicati Europskoj Rusiji. U ljeto 1919. saveznički državnici okupljeni u Parizu na mirovnoj konferenciji počeli su pregovore koji su se pokazali nepotpunim za priznanje Kolčakovog režima za jedinu zakonitu rusku vladu. Denjikin, caristički general, uživao je snažnu potporu saveznika i kontrolirao je Južnu Rusiju i pregazio je Ukrajinu i u jesen 1919. došao je na 200 milja od Moskve. Judenić, još jedan general, okupio je bijelu vojsku na Baltiku za napad na Petrograd – do tada je već crvena armija postala učinkovita, ali još slabo opremljena vojska. U za bolševike najgorem trenutku građanskog rata oni su vladali teritorijem kojim su vladali knezovi Moskovske Rusije u 16. stoljeću. Na kraju je Crvena armija slomila snage bijelih. Strane sile otišle su iz Sovjetske Rusije. Boljševici su već tijekom građanskog rata, u kojem je što od oružja, što od gladi stradalo na milijune ljudi, počeli izgradnju Sovjetske Rusije. Prvo, ono što smo vidjeli u svim revolucijama, od Francuske do situacija koje su polurevolucionalne recimo tako 89. 90. u istočnoj Europi, je to da su se revolucionari uvijek, bez izuzetka, našli zaprepašteni pred činjenicom koliko su lako osvojili vlast. Dakle, ono o čemu su sanjali, za što su se pripremali, ispao maltane mači kašelj u odnosu na ono što sad dolazi. I sad, s jedne strane, oni naravno logično nađu u nekoj vrsti povijesne treme suočeni s tim velikim zadatkom koji se pred njima brže otvorio nego što su očekivali. A s druge strane su na neki način opijeni tim uspjehom, uvjereni da je sve moguće. Ako smo mi mogli nas 20, više manje, osvojiti vlast, onda je sve moguće. Dakle, onda je, kad se bratska srca slože, olovo plivat može, e, viću jugoslavenski komunisti 45. i 46. I sad oni se pitaju što ćemo dalje. Lenin je imao razuman stav, ponavljam opet, toliko što je bio za stav korak po korak u gradu. On je međutim u selu imao nevjerojatno tvrdi stav spram seljaštva i velika većina Lenjinovih žrtava su bili na selu, jer je on naprosto doktrinarno, koliko god koristio seljaštvo kao element pobune, kad je tu svoju funkciju obavilo više nam ne treba, on ima tu ideju industrializacije sela i tako dalje. Dakle, pojedinačni seljaci hazjajin kao gazda, to je naprosto nedopustivo i mi ne želimo da nam bogati seljaci remete socijalni mir na selu. Naravno, revolucija koja hoće socijalni mir je kontradiktorna u sebi, to je jasno. S druge strane, Len je već nakon tri godine, ovo već molim pod navodnicom, ali tri godine znači nekoliko milijuna mrtvih, se okreće ovom što zovemo nepom, dakle nekim ekonomskim elementima, naprosto ga na to tjera glad. Nema proizvodnje. Nema krumpira, nema, nema luka, nema ničega što za, za život treba. Dakle, on nema osnovu za preživljavanje. Nema nikakvih prijatelja u svijetu koji bi mogao očekivati da će mu pomoći. On je okružen doslovce neprijateljima sa svih strana. Prema tomu on mora reorganizirati svoje pričuve ili rezerve da bi dobio uvjete za prehranjivanje stanovništva. Dakle, Lenin uspjeva odustati od svojeg programa ili dijela programa iz pragmatičkih razloga. Kod Staljina je to išlo puno teže. Staljin je bio puno tvrđi, puno dogmatski. Osim toga, Staljin je izmislio lenjinizam. Lenjinizam nije postojao za vrijeme Lenjina. Staljin ga je izmislio kao oznaku svoje pozicije. Lenjinizam je oznaka Staljinove pozicije, a ne Lenjinove. E, tu nije pitanje e, manjeg ili e, grubljeg povređivanja ljudskih prava, odnosno ljudskih života. Tu je pitanje o povijesnoj osvještenosti, koja je kod Staljina potpuno izostala. U svom narkomu vojna pitanja nadzirao je Komitet za vojna mornarička pitanja koje su činila tri komesara. Vladimir Antonov Ovsejenko, Nikolaj Kriljenko i Pavel Dibenko. Trojac je vodio vojna i mornarička pitanja samo oko mjesec dana. Onda su stvoreni odvojeni komesarijati za vojsku i mornaricu. Boljševici su na popularnosti dobili proklamacijom da će odmah završiti rat. Na prvi svjetski rat gledali su kao na imperialistički rat između imperialističkih sila. Tri dana nakon prevrata, 28. listopada po julijanskom ili 10. studenog prema gregorijanskom kalendaru, bolševička vlada objavila je da je počela opća demobilizacija. 16. prosinca ukinuti su svi činovi u vojsci. Zapovjednik u jedinici trebao je biti izabran. Od voda do pukovnije zapovjednici su trebali biti birani od vojnika tih postrojbi. Zapovjednike divizija, korpusa, armija trebali su birati kongresi vojnika – Vojska je trebala biti dobrovoljačka, zapravo je bila riječ o teritorijalnim milicijama. Međutim, već u prvim mjesecima Sovjetske Rusije postalo je jasno da takva vojska neće moći obraniti tu Sovjetsku Rusiju. Već krajem prosinca 1917. Sovnarkom je počeo raspravljati o socijalističkoj vojsci – 13. siječnja 1918. godine po prvi se puta u dokumentima pojavljuje naziv Radnička i seljačka crvena armija. 15. siječnja po julijanskom ili 28. siječnja po gregorijanskom kalendaru formalno je ona i utemeljena. 4. ožujka 1918. godine Lav Trotski je komesarijat za vanjske poslove zamijenio komesarijatom rata. Pod njegovim vodstvom bit će stvorena crvena armija koja će pobijediti u građanskom ratu i u ratu sa stranim silama koji su intervenirali u Rusiji. Francesco Benevenuti u knjizi Boljševici i Crvena armija 1918-1922 piše. Na sastanku vojnih predstavnika u Moskvi, održanom krajem ožujka, podvojski je dao prvi eksplicitni nacrt oblika koji će poprimiti sovjetske oružane snage. Ciljalo se na stvaranje vojske od milijun i pol ljudi, cilj koji je izričito isključivao održavanje načela dobrovoljačkog novačenja. Široko su se trebali koristiti specijalisti, generali, časnici i inženjeri. Kako bi se umirile sve sumnje onih koji su prosvjedovali zbog kontrarevolucionarnih osjećaja, kod takvih ljudi pod vojske je savjetovao lijek koji je nekoliko dana kasnije i odobren. Dva politička komesara trebala su raditi pored zapovjednika i časnika bivše carske stare vojske – Struktura jedinica koje je crvena armija naslijedila od crvene garde bit će modificirana. Više neće biti malenih, slabo koordiniranih odreda. Umjesto njih bit će osnovane divizije, podijeljene u brigade, pukovnije, bataljune i satnije. Lav Trotski nije bio dobar narodni komesar za vanjske poslove, ali na mjestu komesara rata bio izuzetno uspješan. Na vrhuncu građanskog rata radnička i seljačka crvena armija narasla je na oružanu silu veliko oko 5 milijuna ljudi. Njezinu srž činili su dobrovoljci, radnici i komunisti. Novačenje nije bilo opće, novačilo se samo među pouzdanim stanovništvom, uglavnom radnicima i siromašnim seljacima. Samo 10% crvene armije u građanskom ratu činile su borbene trupe, ostatak sastava činile su trupe koje su se brinule opskrbi, transportu i administrativnim poslovima. Crvena armija bila je jezgra budućeg sovjetskog administrativnog aparata. Povjesničari poput Roberta Tuckera smatraju da je ta činjenica odgovorna za pretjerani centralizam i administriranje u sovjetskom sustavu. Pored Crvene armije, još jedna institucija nastala u građanskom ratu odredila prirodu sovjetskog sustava. To je Čeka ili Sveruska izvanredna komisija za borbu protiv kontrarevolucije, sabotaže i špekulacija. S jedne strane, treba razgovarati situaciju u kojoj se doista brani vlast. Već 20. prosinca 17. E, odnosno 2. siječnja po e, novom računanju vremena osnovana je Lenjinovim dekretom Čeka. Ona, međutim, po mojem svačanju, ne djeluje na militarizaciju, ona djeluje naprosto na reprodukciju straha. Kao svaka tajna služba, ona može biti iznutra koliko god hoćete militarno organizirana ili ne mora, ona prema vani reproducira strah. Militarizam se širi iz onoga što javno znano, čeka je tajna formacija, a to je vojska. Bolševici koji su dobrim dijelom bili intelektualci, uspjeli, neuspjeli studenti i tako dalje, žurnalisti i tako dalje, najedanput se nalaze u situaciji da odustanu od svog načina života. Vi imate nekolicinu njih, recimo Kamenjeva se obično citira, koji se osjećaju jako loše, se moraju dizati u šest sati ujutro. To intelektualci kao što poznato ne rade. Sad u vojsci tu nema više prostora, nego se to mora. Teško podnose stegu ili disciplinu, ali kad se naviknu, postanu gori od ostalih. I onda to što su uspjeli nametnuti i to uspješno nametnuti e, crvenoj armiji koja je na koncu pobjednik ili je pobjedila bijele i e, obranila više manje teritorij carske Rusije kao sovjetski teritorij, prenose na partiju. To se slično događa u Jugoslaviji, recimo, jer imate te obrazat psihološki. Ne mijenjamo način ponašanja koji nas se dovede do uspjeha. To što se kontekst možda mijenja nije bitno, ali mi revolucionari tako i tako vjerujemo da kontekst možemo po svojoj volji ili barem djelomično po svojoj volji oblikovati. I onda dolazi do militarizacije koja partiju doživljava kao civilnu ekspozituru one udarne pesnice, to je bila veoma omiljena fraza o oktorskoj revoluciji, koja je obranila revoluciju. I to ukida civilnost, to je, kada se govori opet o ovom utjecaju na zapad i na svijet, do kraja invalidiralo, oštetilo utjecaj revolucije koje je bio enorman upravo na umjetničkoj i znanstvenoj razini. Čeka je nastala već u prosincu 1917. godine. Čovjek koji je osnovao bio je sin poljskog plemića Felix Edmundović Đeržinski. On se pridružio Litvanskoj socijaldemokratskoj partiji 1905. godine. Ruska carska policija hapsila ga je pet puta između 1897. i 1908. i zatvarala u Sibir. Svaki put bi Đeržinski bježao. 7. prosinca 1917. po Julijanskom ili 20. prosinca po Gregorijanskom kalendaru on je imenovan za čelnika sve ruske izvanredne komisije za borbu protiv kontrarevolucije, sabotaže i špekulacija. Đeržinski, nepotkupljivi, bezobzirni fanatik, brzo je od Čeke stvorio službu koje su se mnogi bojali. Orlando Fajks piše. Kada se uselila u prvo sjedište u Petrogradu, Čeka imala malenu osoblje. Đeržinski, njezin šef, nosio je sve njezine spise u svom kovčežiću. Do kraja ožujka 1918. kad se vlada preselila u Mosku, Čeka se uselila u zloglasnu zgradu Lubjanka, nekad je u njoj bilo osiguranje i Imala je više od 600 ljudi. Ono se do lipnja povećalo na tisuću, to nije uključivalo trupe za osiguranje. Čeki u provinciji trebalo je duže vrijeme da se razvije, ali skoro u svim provincijama i većini distrikta Čeka imala ogranak do rujna 1918. Tada je došla zapovjed da se pokrene crveni teror. Čeka je bila država u državi. Teško da je bilo dijela sovjetskog života, od borbe protiv kontrarevolucije do izdavanja dozvola za držanje pasa, koje ona nije pokrivala. Od svog početka radila je izvan zakona riječima jednog od njezinih osnivača. Čeka nije istražna komisija, sud, tribunal. Ona je borbeni organ unutrašnjeg fronta građanskog rata. Ona ne sudi, ona udara. Ona ne prašta, ona uništava sve one koji su uhvaćeni na drugoj strani barikade. Stoljeće neravnopravnosti siromaštva na koje je došao rat kojemu su milijuni stanovnika Ruskog carstva izgubili živote, stvorili su u Rusiji atmosferu okrutnosti i netrpeljivosti. Oni koji su bili gladni, siromašni i potlačeni nisu imali obzira prema onima koji su donedavno vladali Rusijom. Čeka iskoristila te osjećaje. Sheila Fitzpatrick u knjizi Ruska revolucija piše da je 1918. i u prvoj polovici 1919. čeka u 20 provincija Europske Rusije streljala 8389 ljudi bez suda i uhitila oko 87 tisuća ljudi. Kada su bolševici prepadom preuzeli vlast od privremene vlade, prvi svjetski rat ušao je u svoju četvrtu godinu. Taj rat Rusiju koštao milijune života. Danji milijuni bili su ranjeni ili u zarobljeništvu centralnih sila. Za bolševike taj rat bio imperialistički, opće ubijanje koje su poduzeli kapitalisti kako bi povećali svoje bogatstvo. Njihovo geslo bilo je mir sada. U tome su imali podršku golemog broja ljudi, kako stanovnika, tako i vojnika. Međutim, izaći iz rata nije bilo lako. Boljševici su nakon osvajanja vlasti preuzeli politiku niti mir, niti rat. 2. prosinca 1917. nova je sovjetska vlast potpisala primirje s centralnim silama, ali mirovnog sporazuma nije bilo. On se trebao dogovoriti na pregovorima u Brest-Litovsku. Evan Modzli u knjizi Ruski građanski rat piše. Lav Trotski, narodni komesar za vanjske poslove, dijelio je utopijske zamisli svojih drugova. Kakav mi to diplomatski posao imamo, pitao je. Objavit ćemo nekoliko revolucionarnih proklamacija narodima i onda zatvoriti dućan. Trotski je bio vodeći zagovornik politike niti rat niti mir i njega je zapalo da pokuša tu politiku pretočiti u praksu. Trotski se proslavio 1905. na ruskoj ljevici kao zadnji predsjednik Sovjeta u Sankt Petersburgu. Isti je položaj imao i 1917. i bio je među vođama bolševičkog ustanka. Ali pojava u Brest-Litovsku od njega je učinila međunarodnu figuru uskoro je imao šansu iskoristiti svoje govorničke moći u izvanrednom sukobu. S jedne strane bili su revolucionarni socijalisti Sovjetske Rusije, na drugoj strani bili su diplomati i generali centralnih sila. Vrhunac je za Trotskog došao 28. siječnja, kad je on objavio da je na tezanju kraj. Socijalistička Rusija objavljuje kraj rata. Nečuveno promrmljao je zapanjenom skupu general von Hoffman, predstavnik njemačkog visokog zapovjedništva. Njemačka vojska nije se obazirala na te proklamacije. 18. veljače, osam dana nakon spektakularnog nastupa Lava Trockog, ona je počela s općim napadom na istočnom frontu. Zbrka s datumima dolazi od toga što je u to vrijeme Sovjetska Rusija prestala koristiti julijanski kalendar. Nakon 31. siječnja po julijanskom kalendaru uslijedio je 14. veljače po gregorijanskom kalendaru. Njemačka vojska u napadu jedva da je naišla na prepreku. Berlin je pred sovjetsku vladu dao ove zahtjeve – predaja pribaltičkog područja, Finske, cijele Ukrajine. Uvjeti mira bili su previše za mnoge boljševike. Mnogi su govorili o opstenom miru. Lenin je zauzeo jasan stav. Mir, pa i sraman, nužan je za preživljavanje revolucije. Početkom ožujka Sovjetska Rusija poslala je zaslanstvo u Brest-Litovsk koje je potpisalo mir. U znak prezira prema njemu i nije ni formalno pročitalo dokument. Na kraju je Lenin bio u pravu. Do kraja 1918. Njemačka je izgubila rat, i mir u Brest-Litovsku više nije bio tako veliki problem. U građanskom ratu i u sukobu sa stranim silama koji su intervenirale u Rusiji, bolševička vlast izaći će kao pobjednik. Činjenica da je bolševička vlast stvorena u ratu imaće i kakvog traga na njezino funkcioniranje. Kad preuzimaju vlast, odmah na početku, boljševici unose one klasične elemente nacionalizacija privatne imovine, nacionaliziranje poslovno banaka, oduzimanje svih privatnih bankovnih računa, vlasništvo crkve je u potpunosti oduzeto, svi strani dugovi su odbijeni, odnosno odbačeni, odnosno ne priznaju se i kontrola tvornica dana je sovjetima, što god to značilo. Plaće su povećane, uvedeni kraći radni dan i tako dalje. U tom razdoblju se događaju tri u sebi paradoksalne stvari. Prvo, parola s kojom se ide u revoluciju glasi sva vlast Sovjetima. Sovjeta još nema, nego ih treba organizirati i dok se oni organiziraju paralelno, ali znatno brže se organizira partija koja preuzima zapravo Sovjet. Tako da Sovjeti ostaju puka forma. Dakle, neposredna demokracija, demokracija savjeta, koja je prije toga u Njemačkoj razvijena u raznim varijantama, prije svega u Njemačkoj, dijelom i u Francuskoj. Ovdje je prihvatljiva fraza, ali zapravo ne funkcionira i ako ostaje nosivim modelom, država se zove Sovjetski savez, najprije Sovjetska Rusija pa Sovjetski savez do kraja svoje egzistencije. Drugo, koncept je prema vani, onaj koji je Lenin već formulirao u egzilu, pretvoriti svjetski rat u građanski, dakle kad dođe do tog sukoba uznutra, ali onda cijena koja je zato plaćena tomu da je onda građanski rat se vratio natrag kao svjetski, jer su izvana, na čelu sa Churchillom koji je poslije bio Staljinov saveznik, intervenirali na strani bijelih, dakle, recimo to tako, e, pripadnika starog režima ili oni koji nisu želeli da se režim mijenja ili da se umjereno mijenja, nasuprot crvenima koji su bili komunisti, bolševici, revolucionari i tako dalje, i taj rat trajao nekoliko godina sa milijunima žrtva. Došlo je do međunarodne intervencije protiv Rusije. Od Japana do Poljske, doslovce, što je stvorilo s jedne strane, opet paradoksalno na trećoj točki, mješavinu nacionalnog i internacionalnog motivacijskog sklopa. Nacionalno toliko što branimo mač Rusiju, majčicu Rusiju od napada, a internacionalni da mi pokušavamo pobijediti internacionalnu reakciju, sile reakcije i onda od Poljske nadalje svojom intervencijom neke vrsti pete kolone, kako bi to kasnije se nazvalo u građanskom ratu u Španjolskoj, motivirati unutrašnje revolucionarne snage da iza leđa oni koji se s nama bore, ne samo njih oslabe, nego počnu raditi pretpostavke za revoluciju tim zemljama. To je taj kontekst u kojem se prve godine zbivaju kada je u srpnju 1917. godine nakon neuspjelog ustanka radnika i vojnika morao bježati iz Petrograda, Lenin je Lavu Kamenjevu predao rukopis dijela Država i revolucija. Lenin je Kamenjevu dao na putak da se dijelo objavi ako on bude ubijen ili zatočen. Lenin je uspio pobići iz Petrograda, a Država i revolucija bit će objavljena kao posebna knjiga 1918. godine. U tom je dijelu Lenin dao neke od svojih utopijskih teza. Za Lenina takve su teze bile rijetke. Slavoj Žižek u knjizi Lenin 2017. ovako opisuje ideje iz dijela Države i revolucije. U državi i revoluciji on je dao nacrt svoje vizije radničke države u kojoj će svaka kuharka, ne samo kuharica, pogotovo ne veliki šef, već skromna žena sluškinja u kuhinji bogate obitelji morati naučiti kako vladati gdje će svi, čak i najviše pozicionirani upravitelji, biti plaćeni radničkim nadnicama, gdje će svi upravitelji biti izravno birani od lokalnih glasačkih okruga i uvijek moći biti opozvani, gdje neće biti stajaće vojske. Kako se njegova vizija pretvorila u svoju suprotnost odmah nakon revolucije, stvar je brojnih kritičkih analiza. U državi revoluciji, prvom Lenjinovom nacrtu kako treba izgledati Sovjetska Rusija, bilo je manje utopističkih teza. Lenjin je u poglavlju Prijelaz od kapitalizma prema komunizmu napisao. U kapitalističkom društvu imamo demokraciju okljaštrenu, bijednu, lažnu demokraciju samo za bogate, za manjinu diktatura proletarijata, razdoblje prijelaza prema komunizmu, da će prvi put demokraciju za narod, za većinu, usporedno s nužnim ugnjetavanjem manjine eksploatatora. Dalje, za vrijeme prijelaza od kapitalizma prema komunizmu ugnjetavanje je još potrebno, ali već ugnjetavanje eksploatatorske manjine od eksploatirane većine. Poseban aparat, stroj za ugnjetavanje eksploatatorske manjine od strane većine, koja se sastoji od jučerašnjih najamnih robova, Stvar je relativno toliko laka, jednostavna i prirodna da će ona koštati kudikamo manje krvi nego što je koštalo gušenje ustanaka robova, kmetova, najamnih radnika, da će ona čovječanstvo koštati puno jeftinije. Lenin se naravno može pozvati na glasovitu formulaciju iz komunističkog manifesta, a još više Stalin doduše, o tomu da je nasilje babica svakom starom društvu koje je trudno s novim. Kod Marksa je to i Englesa očito bilo mišljeno kao instrument kao pomoć, ovdje je nasilje postalo ne babice, nego tata, mama e, i čitava ekipa koja izvodi porođaj. Dakle, svi su oni nasilje, sve je nasilje. I nasilje je postalo samom sebi svrhu da pače dokazom da se revolucionarno djeluje. Preskačući par decenija u polemici, e, odnosno bolje bilo reći u napadu na Jugoslavensku partiju 1948. godine, Kominterna prigovara jugoslavinskim komunistima su premalo oštri prema klasnom neprijatelju i zato dolazi do ovog zaoštravanja terora u Jugoslaviji sa golim otokom i drugim stvarima, jer se teror nad e, ostacima poraženih vojski, kako se tumačilo sve ono nakon Blajburga, a to nisu bili naravno samo vojnici, ne smatra revolucionarnim terorom, nego se revolucionarnim terorom smatra teror protiv klasnog neprijatelja, to su buržoazija, e, bogati seljaci, i tako dalje. To što je dakle kod Marksa neoprezno formulirano, ali ipak kao instrument, je ovdje postalo sadržajem revolucije, onda je stvar naravno otišla u krivo, odnosno nastavila ići u krivo do razine koja je postala nepopravljiva sve dok se puno decenija kasnije sustav u sebi nije urušio. I time je plaćena cijena za to što se iskočilo iz jednog koncepta, što samo po sebi ne mora biti loše, a istovremeno se htjelo sačuvati osnovni instrumentari tog koncepta. Dalje se govorilo o klasnim odnosima, o zaoštravanju klasnih odnosa, o tomu govori Stalin, o socijalizmu, komunizmu i tako dalje. Premda, opet treba se vratiti na to, socijalizam za Marksa nije buduće društvo ili prelazno razdoblje, to su uveli njemački socijaldemokrati da imaju nekoliko slojeva prije komunizma, nego Marx govori u kritici gotskog programa koja je za to mjerodavna, da imamo kapitalizam, imamo prvu fazu, imamo prijelazno razdoblje, prvu fazu komunizma i drugu fazu komunizma. I to je to što on e, vidi kao program na jedinom mjestu gdje zapravo govori o budućnosti. Ovi su u Rusiji pokušali odmah uskočiti u tu nekakvu, recimo to tako, prvu fazu. Kada je došao u travnju 1917. u Rusiju nakon godine izgnanstva, Lenin je okupljenim bolševicima na finskoj postaji u Petrogradu održao govor u kojemu je najavio socijalističku revoluciju. To je ponovio sljedeći dan na sastanku vrha bolševika. Za mnoge bolševike to bila ludost. Oni su smatrali da još nije vrijeme. Neki su se čak i sjećali savjeta koji je dao Friedrich Engels da bi preuranjen dolazak na vlast socijalističke partije mogao dovesti do njezine izolacije i da bi onda ona bila prisiljena posegnuti za represijom i terorom. Lenin i njegovi suradnici smatrali su da je revolucija vrijedna tog rizika, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Njime je uspjelo modernizirati Rusiju ali što bi rekao Darendorf, bez političke moderne. I zapravo njihovi, vjerojatno, ruskih bolševika i revolucionara, vjerojatno veći utjecaj bio, paradoksalno, na najrazvijenije kapitalističke zemlje Zapada nego li na Rusiju. Jer čitav niz promjena koji se događa u kapitalizmu od 20. godina prošlog stoljeća nadalje, koji čini kapitalizam prihvatljivim sa današnjeg stajališta, zbiva se, to se lako može pokazati pod direktnim pritiskom ideje, ideala, ali prije svega činjenice postojanja socijalističke uspješne revolucije i nekakve socijalističke države. Grubo rečeno, nijedan kapitalist, nijedan političar kapitalizma 19. stoljeća ne bi u današnjem kapitalizmu mogao biti na slobodi duže od jedan dana, bio bi hapšen. Zbog povrede desetaka zakona koji su međuvremenu prihvaćeni. Dakle, standardi su se promijenili dijelom, naravno, unutrašnjim razvojem kapitalizma, o tom nema spora, ali je potpuno jasno da je revolucija utjecala na, taj, eh, na ubrzanje tog razvoja, na usmjeravanje tog razvoja, dakle da su oni bolševici učinili više za popravljanje svjetskog kapitalizma, za njegovo recimo humaniziranje, nego li zapravo za ono što su htjeli. Tu se u svakoj revoluciji pojavljuje jednostavno pitanje. Treba li žrtvovati ideologiju za politički uspjeh u trenutku ili politički uspjeh za ideologiju? Lenin je bio spreman sve žrtvovati za konkretan politički uspjeh, to je značilo preuzimanje vlasti. Ono što je ovdje važno, ne samo na razini nomenklature, nego sa katastrofalnim dalekosežnim posljedicama, je to što je taj politički uspjeh razumljen kao revolucija. Revolucija je zapravo, kad se gleda u raznim varijantama u Francuskoj ili nekoj drugoj ili trećoj sredini, formula koja označava nesputanu primjenu visoke abstrakcije na konkretan povijesni materijal, a to znači da su ljudi taj materijal. Ljudi su materijal revolucionarne promjene, nema nikakvog sputavanja tih abstrakcija, dakle njih treba te ljude prispodobiti idealu ili ih likvidirati. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. tek čitao Jano römer Emisiju snimio Krešimir Horvat. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2017. godina.